Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas, reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. Yo soy desobediente porque practico el sabotaje. Sí, propia el capital todos los alimentos necesarios para vivir dignamente. Lo hago sola o en compañía, que es más divertido. Yo también soy desobediente porque me encanta ocupar espacios vacíos, espacios que están en deterioro y bajo procesos de especulación. Esto siempre lo hago en compañía. Soy desobediente porque paso de consumir grandes marcas. Prefiero el consumo local. Soy desobediente porque no pago ni luz ni agua. También soy desobediente porque practico la abstención activa. Me mantengo informada del juego político, pero ahora somos nosotros las que escribimos las reglas. Hola, yo soy es disputen el reduït espai de la memòria. Algun preval durant un temps molt breu, damunt els altres, fugaçment s'imposa i és un llampec que il·lumina el desori. Dos, són ara els records entorn dels quals gira l'eix del meu viure. Comparteixen, però, el mateix espai i no voldria que mai l'un prevalgués damunt l'altre, car de tots dos en rebó, llum i força. estem assenyalant el camí. Paraules de Sánchez Gordillo per la Haim, projecte de desobediència informativa. Una entrevista a la qual Juan Manuel Sánchez Gordillo, balla de Marinaleda, on parla sobre les expropiacions populars a diversos centres comercials que trafiquen amb aliments, sovint transgènics. Aliments expropiats a Andalusia si foren entregats a ONGs i a ajuntaments si hi ha un subdelicte que sigui un jutge qui ho jutgi. Aquí apareix o pareix que el ministre d'Interior ens va enviar a detenir sense que un jutge ho ordeni. Som acusades pel franquisme pur i dur, anar a la presó pel que han fet és un honor. Des de la presó i quan surti d'ella seguirem lluitant. Si a mi em detenguessin, va haver suficient revolt, hi haurà suficient revolt a Andalusia i la por que tenen és que estem assenyalant el camí. Així començava aquesta entrevista i aquestes eren les paraules de Sánchez Gordillo. artilleria mediàtica contra el poble. Ara mateix, a l'Espanya en la que el governant del Partit Popular ha convertit un delicte cerca menjar al FEMS, els mitjans de comunicació remeten contra el polític andalús, exigint-li com a jutges i representants dels consorcis econòmics. És així com li exigeixen, quasi li ordenen que es disculpi. Tal és el cas del periodista Javier Silvestre de l'ABC Radio, qui a més demana que sigui la darrera vegada que tingui que entrevistar un balde que ha robat a un supermercat. La pregunta que sorgeix d'immediat és si el periodista s'atreviria a assenyalar i acorralar de la mateixa forma els responsables de la crisi econòmica que copeja els pobles de la península. paraules de Sánchez Gordillo, los fariseos andan en los grandes medios de comunicación, igual como hay terratenientes, también hay prensatenientes. Y este, el periodista de ABC en mi país, forma parte del dúo Polio de medios, que en España es de lo más reaccionario. y Ramata. Aquí lo que hay es una dictadura de los mercados, de los oligopolios comerciales y ni la prensa ni Rajoy gobiernan, sino que los gobiernan los bancos alemanes. Per altra banda, alguns mitjans repliquen una informació segons la qual el Banc d'Aliments rebutjaria les donacions de l'expropiació per la seva procedència. Segons José Caballero, membre del Sindicat Andalús de Treballadors, els aliments estan en mans de les organitzacions no governamentals, ONGs, la Corrala, a Sevilla, i en els ajuntaments Espera, Borno i Puerto Serrano, a Cádiz. i és que qui us parla no pot negar el seu passat de, i el dels seus avantpassats andalús. I Andalusia està famèlica. El batle de Marinaleda presenta dades sobre l'Andalusia que l'obliguen a l'acció. 1.250.000 aturats, el que representa el 34% de la població activa, 3 milions de pobres, 40% de les famílies sota l'umbral de la pobresa, 200.000 famílies fetes de fora de casa per no tenir com pagar la hipoteca als bancs. En el camp, 2% dels propietaris possegeixen el 50% de les terres cultivables i hi ha més de 5.000 jornalers sense terres, 300.000 famílies subalimentades, segons el darrer informe de Càritas Diocesana. A Espanya hi ha 1.700.000 famílies en les que tots els seus membres estan en atur. En paraules del batlle de Lela, nosaltres el Sindicato Andaluz de Trabajadores, hemos hecho una serie de acciones. Una es ocupar tierras y fincas. El día de ayer hemos decidido ocupar grandes superficies, en concreto una en Cádiz y otra en Sevilla. Hemos cogido productos de primera necesidad y no los hemos pagado. Se los entregamos a bancos de alimentos para que se los repartan a la gente. aquesta entrevista, Sánchez Gordillo explica que l'objectiu de l'expropiació de supermercats és assenyalar els responsables de la crisi, pels que tenen nom i cognom, carnet d'identitat, el que ho ha llevat una polvoreda enorme a la dreta i en el govern. El núvol de pols ha estat tal que el franquisme pur i dur, quan nombra i li dona un cognom Sánchez Gordillo, el ministre d'Interior espanyol s'ha assaltat els jutges. I si hi ha un subdelicte, que sigui un jutge qui ho jutja, com deia abans, aquí sembla que el ministre, el ministre d'Interior es fa enviar a detenir sense que el jutge ho ordeni. I si a ell el, de, el detinguessin, hi hauria bastant revolt a Andalusia. El també professor d'Història diu haver expropiat una quantitat ridiculíssima front als beneficis que tenen les empreses expropiades, les quals no permeten agremiar-se en sindicats a les seves treballadores i obtenen milers de milions d'euros en ganances en plena crisi econòmica. Els bancs són per Sánchez Gordillo la cova d'Alibaba i els responsables de la crisi als banquers. No pot ser No puede ser que los, que le metieron fuego a esta crisis ahora se conviertan en los bomberos. Y es que els encarregats de fer esta entrevista, Indira Carpio y Ernesto Navarro, eh, demanaven en aquest moment, eh, quan ja la entrevista, si aquesta podría ser la, la xispa que ens enria la revolució a aquesta península. Així contestava eh, el batlle de Leda i deia El miedo que tienen es que estamos señalando el camino. Si les cortan, les quitan el empleo, la casa, el subsidio, si se quedan sin nada, revélese usted. Vaya a los grandes almacenes, a los bancos o acceda a los medios de producción ocupando tierras, ocupando industria. Ese es el miedo que ellos tienen y por eso están tan nerviosos, por eso cometen tantas barbaridades. en la historia, la més que demostrat que cuando el pueblo revela, la seva inseparable companya, el maltracte, la repressió. Segons el batlle de Marina Leda, l'anunci de les detencions va en direcció de reprimir i ficar por perquè no hi hagi altra gent que secundi les nostres accions. Lo perillós no és el fet en si, sinó el camí que assenyalem. No es pot tirar l'aliment mentre la gent no té per menjar que hi ha terres ocioses mentre hi ha gent a l'atur i no té feina. El que han de fer o facin les empreses que realment no estaven en crisi, sinó que es declaraven en quebre per cobrar les subvencions. El camí en el que necessitam un banc públic i diversos banquers van a la presó perquè elles han robat a mans plenes. Quan vulgui que siguem, aquest camí elles, ells, aniran contra nosaltres. companys, estem assistint al rearmament espectacular de l'Estat, el nostre gran enemic, cosa que fan totes les classes dirigents del món quan volen donar a la descomposició dels seus fonaments una aparença de solidesa. Els seus accessos han passejat la veritat per tots els racons del país. Avui en dia no hi ha tan ningú tan ingenu o tan desvergonyit que s'atreveixi a negar que ens trobem sota un despot despotisme tan dur hostil i difícil de suportar com el que va haver en temps de Franco i a mesura que passa el temps serà pitjor. Nosaltres estem ara disperses, quan no desmoralitzades. Hem entablat una batalla que no van saber alliberar o llibrar com van, de, com van de, de, o com devíem. Hem tingut baixes i tenim presos. La, la lluita per la seva alliberació pot ser un punt de partida per un nou moviment revolucionari més efectiu i coherent. El silenci i la inacció ens plenaran d'oprobi. La història mai ens perdonarà. Yes, I'm... Això doncs, eh, la traducció de A los libertarios de bord, escrita al setembre de 1980. I did say war. የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, yeah, will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. Me say war. And until the ignoble, on unhappy regime that owned our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage I've been toppled, yeah. totally oh, downtrodden. Well, everywhere is war. Is Imperial Majesty, me say war. His rightful ruler. War in the east. War in the west. War a war, oh, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. Rastafari. We Africans will fight We find it necessary. We know we shall win, as we are confident in the victory. Yeah good over evil. Of good over evil. Of good over evil, yeah. Of good over, of good over, of good over evil, yeah. Everywhere is war. Me say war. Everywhere is war. Me say war. War in the east. War in the West now. War up north. A war, war, war, war, war, war down south. Oh, war, oh, war, oh, war. We don't want no war. We're tired of them war. Yes, we don't want no war. war, war, war. Fals sonet per exorcitar. Major del mar, ara que t'hi sé a prop. Major del mar i el teu record. Alguna cosa vol dir que m'obliguis a escriure, pensant al mar que mai no he estimat. La vida és tot allò que no tenim. Reprenc un tema conegut per tal de fugir sense moure'm de l'absurd que vaig teixint. Porfidiós, estúpid. Reprenc un tema. Escriure m'allibera. No pensaré tal volta és el millor. No pensaré, però ja estic pensant. Quan tornis, parlarem. M'ho diràs tot i jo et creuré, perquè mai no menteixes. Ara no vull dir res. M'aixorda el mar. que efectivament l'objectiu del revolucionari és la revolució. Les revolucions es produeixen a carrerons sense sortida. Això és una frase de Bertolt Brecht. A principis d'any, en una entrevista concedida al diari Ogara, el líder del Sinn Féin, Jerry Adams, tot i que no sigui un dels meus principals referents internacionals, Eh, va realitzar una definició que dona reflexió en quant al significat profund de ser revolucionari a nivell personal. Entre cometes, ell deia, soc un aspirant a revolucionari. Recentment podien llegir també una interessant entrevista a Amparo Heres, aquesta ja a casa, que ser revolucionària és algo molt seriós i molt important i gent especial que ho dona tot. Jo sempre he considerat una modesta di discípula de la revolució que faig el que puc. A una altra entrevista, en el cas de Darío Amador, brigadista argentí que va participar a la guerrilla sandinista, afirmava que és precís baixar a la terra el Che Guevara i transformar-lo en un home comú que va fer les coses poc comuns en situacions poc comuns. Per nosaltres, ha hagut desenes de mils d'Ernestos Che Guevaras a Amèrica Llatina. I have found the love Doncs sí, si ahir vau poder estar al Molina Tropical, vau poder veure que Ràdio 77 no només emet com avui des de l'Ateneu de Ciutat al carrer Missió, sinó que també sortim al carrer i també prenem els carrers amb ràdio i mojitos. de les iniciatives que veu llum, veu carrer, és Caix, cooperativa d'autofinançament social en xarxa, que vol comunicar i donar visibilitat a l'activitat que ha generat aquest projecte financer assembleari i sense interessos fins al dia d'avui. 15 de març es van començar a rebre les primeres altres de socis i en aquest moment som 52 socis participant del projecte. El 10 d'abril vam començar a rebre els primers dipòsits i fins a aquest moment hem recabat de 7.500 euros. La màxima prioritat de Caix és que a curt termini els diners puguin ser útils per finançar projectes col·lectius cooperatius i que els estalviadors, les persones i col·lectius que fan dipòsits tinguin a la seva disposició aquests estalvis quan els necessitin. aquest sentit, ja hem activat el sistema de préstecs a projectes que hem anomenat consegurs o consolidats, és a dir, que no tenen risc financer, ja que bàsicament es tracta d'un avançament de diners per garantir que els projectes puguin tirar endavant. Aquests diners serviran per posar en marxa aquests projectes i els préstecs es donaran a curt termini. Per tant, seguint aquesta estratègia financera, aquests són els primers projectes els que hem avançat diners. Capital social de constitució de la cooperativa d'habitatge social, 3.000 euros, s'aporten els diners per ajudar a la constitució de la cooperativa d'habitatge social a ser retornats un cop es puguin disposar. Fiança pel restaurant cooperatiu Mas Astor al Van Rey 2.400 euros i s'acord d'avançar els diners en la condició de que siguin retornats per les aportacions dels socis de Mas Astor i en garantia de la fiança, o per lloguers, i es fa com a avançament per a que comenci el seu funcionament i en venciment 30 de setembre. avançament de part dels diners aconseguits per la campanya de crowdfunding de l'espai d'educació Viva, l'Albada d'Arbúcies. Per començar les obres del treball comunitari, 3.100 euros. D'altra banda, per poder-hi invertir diners segurs i o consolidats, estem obrint la porta a la col·laboració en dues iniciatives afins. Alta de socis de Som Energia, 100 euros, i s'acorda de donar-nos d'alta a Som Energia. Alta de socis, COP57, 1.000 euros, i s'acorda donar-nos d'alta a COP57. Els, pre els préstecs per a projectes col·lectius amb un major component de risc Tenim previst oferir-los a partir de que Cash disposi dels primers 30.000 euros en dipòsits. Us animem a fer-vos sòcies i a dipositar els vostres estalvis a Cash. Us podeu donar d'alta a alta.cash.cat. Salutacions, Cash, Comissió de Comunicació. And if you're not, you make it on And if it yaki make it hang there. Jeda road. decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionemos. Voy a cantarles, señores, la canción del agrarista. Les dirá muchas verdades, señores. El front de defensa de Tepozlán va a realizar aquest vídeo i aquest àudio per informar a la població de l'Estat que guarda el projecte d'ampliació de l'autopista. El propósito de este video es difundir la información sobre el proyecto de la ampliación de la autopista en el municipio de Tepoztlán. Difunde, presta, regala o copia este disco. El 5 de agosto de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, aprueba la construcción del proyecto. El 3 de febrero de 2012, el Comisariado Ejidal firma un convenio de ocupación previa con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este convenio otorga permiso para iniciar los trabajos mientras se promueve un proceso expropiatorio de las tierras en cuestión. El 7 de febrero, Felipe Calderón dice. Pues ya arrancamos las obras para ampliar a cuatro carriles la pera Cuautla y ya vamos a darle velocidad a eso. A lo mejor queda un tramo modernizado, secretario, nos queda un tramo con problemas de derechos de vía y algunos propietarios o ejidatarios que no, no quieren eh, pues vender sus tierras, cooperar con eso. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero ya arrancamos el primer tramo que se modernizará a cuatro carriles de la Pera 4 y espero que terminemos esa primera etapa este mismo año. El 17 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licita la obra y deja claro que los trabajos deberán iniciar el 27 de julio. El 26 de junio, las empresas licitantes entregan sus propuestas económicas, que van de los 940 a los 1.300 millones de pesos. Tepoztlán es un municipio de 243 kilómetros cuadrados, donde su territorio presenta un declive importante que va desde los 3.450 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.220 en su parte más baja. Desde hace casi 50 años es atravesado por una autopista que lo divide diagonalmente en dos. El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, conocido como el POET, es un instrumento para planear el uso del suelo y los recursos naturales, y así poder prevenir problemas ambientales. El POET divide el territorio en zonas que se conocen como unidades de gestión ambiental, donde las zonas de protección son aquellas en las que está explícitamente prohibido la construcción o ampliación de infraestructura. La autopista, en su parte más alta, cruza por una zona protegida y construir una ampliación ahí es violar el POET. Los criterios para las zonas protegidas son muy claros. En zonas federales, estatales y municipales solo se construirá equipamientos e infraestructura dedicada a la protección del ecosistema. Se prohíbe la ampliación de las actividades productivas convencionales, además de que también se prohíbe la construcción o permanencia de algún tipo de infraestructura. Es de llamar la atención que en el permiso que entrega la Semarnat no se mencionen ninguno de estos tres criterios. La devastación provocada por la ampliación a cinco carriles en una de las zonas protegidas más importantes de Tepoztlán sería irreversible. Empresas licitantes han preguntado si está permitido el uso de explosivos, a lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha respondido afirmativamente. Cuando construyeron la autopista hace casi 50 años, instalaron la caseta número 24, que no ha dejado de cobrar la cuota a todo vehículo que pasa por ahí. Los datos que entregó Caminos y Puentes Federales dan cuenta de los ingresos de esta caseta de 2005 a marzo de 2011. Según esta información, en la caseta han ingresado 600 millones de pesos, lo que da un total de 8 millones 120 mil pesos mensuales. Pero la caseta de Tepoztlán es solo parte de un negocio que incluye también las casetas de Tlalpan, en el DF y de Huacalco. Con datos del mismo periodo, que abarca 74 meses, podemos ver que el ingreso sumado de las tres casetas es de 8.214 millones de pesos, mientras que los gastos comprobables a ese mismo tramo carretero solo suman alrededor de 1.500 millones, por lo que resulta una ganancia de 6.714 millones de pesos. Según el documento 015-2004 publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la carretera México-Cuernavaca está entre las 10 más rentables de todo México y en 2004 pasó de manera irregular a ser una de las carreteras que pagan el rescate carretero por lo que podemos asegurar que la ampliación de la autopista significa una inversión que representa ganancias multimillonarias aseguradas para la élite económica y el gobierno de nuestro país. a partir de la construcción de la carretera que conecta Atlisco con Jantetelco, la autopista ha experimentado un aumento significativo en el número de trailers que la circulan. Esto responde a la creación de una ruta que conecte el Golfo de México con el Océano Pacífico y que permita la comercialización de productos de las grandes transnacionales. La autopista actual sin los tráilers es suficiente para la circulación de vehículos y autobuses. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una aplicación web para orientar al usuario en la mejor ruta entre dos puntos. Si le pedimos la ruta entre el puerto de Veracruz y Acapulco, podemos ver que no pasa por Tepoztlán, sino que se desvía en Cocoyoc. Esto tiene lógica, porque ya existe una carretera de dos carriles por sentido desde Cuautla hasta la autopista del Sol. Lo que parece un absurdo es que quieran hacer una ampliación que obligue a los trailers a aumentar su ruta en más de 10 kilómetros y a tener que subir una pendiente de 750 metros a través de un parque nacional para después bajar. Esto representa un gasto de energía enorme e inútil, con un altísimo costo de contaminación. Si el gobierno está dispuesto a invertir mil millones de pesos, bien podría hacer las adecuaciones necesarias en la carretera de Cañón de Lobos para el beneficio común. Actualmente, el salario mínimo ronda los 60 pesos diarios. El costo del pasaje en autobús a la Ciudad de México es de 104 pesos. Esto significa que alguien que gane el salario mínimo tiene que trabajar un día y seis horas para pagar un solo pasaje sencillo. Para pagar el viaje de una familia de cuatro miembros es necesario trabajar 14 días. Esto, a todas luces, es una injusticia y desigualdad social inaceptables. A lo largo de la carretera es posible ver enfermeras y maestras principalmente pidiendo aventón, ya que con sus bajos salarios no pueden darse el lujo de pagar el pasaje todos los días. Con la ampliación de la autopista, el costo de las casetas aumentará con el consiguiente incremento en el costo del pasaje. No está de más recordar que además el pasaje sube con cada gasolinazo. La ampliación de la autopista provocará que los grandes inversionistas ganen enormes cantidades de dinero, mientras que a los que menos tienen se les reducirá aún más su poder adquisitivo y las posibilidades de desarrollarse social, cultural y económicamente. En el caso de los automovilistas, la situación es similar, ya que los 25 pesos que pagan por 8 kilómetros los hace consumidores cautivos de una de las carreteras más caras del mundo. La ampliación de la carretera también significa la ampliación de la cuota a pagar. El convenio firmado por el comisariado ejidal anterior afecta del kilómetro 15,970 al 20,700 y afecta 28.38 hectáreas pagadas a 43.40 pesos el metro cuadrado, lo cual da un total de 12.317.000 pesos. Un grupo de ejidatarios inconformes quiere invalidar dicho convenio. El convenio no especifica qué pasos se dejarán libres para tener acceso a las tierras ejidales el convenio inicia un proceso expropiatorio de las tierras. Los trabajos podrían iniciar el 27 de julio próximo y durarían 600 días. La parte restante de la autopista pertenece a tierras comunales y no se sabe con certeza la posición de los comuneros ante la ampliación. Se planea construir una caseta en la salida de Santiago Tepetlapa. Se derruirá completamente la caseta 24 para hacer una mega construcción que incluirá oficinas administrativas que lleguen hasta la calle 22 de febrero. La inversión del proyecto ronda los mil millones de pesos. La ampliación viola las regulaciones ambientales municipales responde a intereses económicos que persiguen enormes ganancias. Aumentará aún más la desigualdad social y económica entre la población. No resuelve la circulación interna del municipio, sino al contrario, ya que construirán más vallas de contención que limitarían aún más el libre tránsito de personas y animales en nuestro municipio. Convocamos a toda la población para que este asunto se discuta públicamente entre los representantes agrarios, el gobierno municipal y la comunidad en su conjunto, ya que es una decisión que nos afecta a todos. Voy a cantarle, señores, la canción del agrarista muchas verdades, señores capitalistas. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionemos. per després pegar un poc més en fora i seguir ben lluny, perquè anem a poc a poc, perquè anem ben lluny, així és. Aquesta tarda hi ha diverses coses a fer a ciutat per estar a prop de nosaltres i eh, us puc dir que companys i companyes estan convocant avui dia 9 d'agost a, eh, a les 20 hores un bastellà a dir que sis animals innocents seran torturats fins la mort. I és que la nostra societat ha normalitzat la violència contra els toros, oblidant i obviant que són éssers capaços de sentir dolor com nosaltres, mereixen el nostre respecte i necessiten de la nostra protecció. Per això, en solidaritat amb els sis animals que seran cruelment assassinats, ens posicionem en contra d'aquesta postura especista i deim alt i clar no a la tauromàfia. El nou, si vols, acudeix a mostrar el teu rebuig a la crueltat, la violència, la tortura i la mort per diversió d'animals indefensos utilitzats en una festa subvencionada i recolzada públicament per una casta de polítics que es posiciona a favor de les milionàries elites taurines per una minoria social cada vegada més marginada i en evidència. Gràcies per recolzar, acudir i difondre. Jo sóc 100% antitaurí i els toreros són una merda. O bé, podria dir que més que són una merda, la seva pràctica esdevé una merda per la revolució. I si després, abans o fins i tot en el mateix moment t'animes a donar suport a l'Assemblea de Joves del Molinar, apropa't allà al Portitxol i trobaràs la, el moli, Molinam de Festa, el Molinar Tropical, que avui, després d'una jornada d'ahir amb els aixugadors de les xarxes de Portitxol, on van poder prendre alguns mojitos i gaudir de la música de Ràdio 77, entre d'altres coses. Avui tindrem ballada popular amb el Mallorca a partir de les 9. sirà a la plaça de la Gruta. I com dèiem, anem a pegar un vot una mica en fora de nou, tornem a Amèrica Llatina, tornem a Xile, i és que tenim diversos seriosos títols que diuen que a Xile estudiants secundaris són brutalment reprimits durant la presa de la seu del partit pinochetista. A la seu de UDI arribaren carabineros de la 19a comissaria de Providència que copejaren de forma violenta els secundaris i asfixiant, ahorcant, arrastrant pel pèl a les companyes, inclòs a una que es trobava embarassada. És que aquest dimarts 7 d'agost, l'equip d'unputerio.com, junt amb companys del sindicat Conecta, Gabriel Boric, defensa dels secundaris de la Universitat de Xile i OBS de Drets Humans, Sutra Companys, acompanyant de la ACES en la presa de la seu de l'UDI per la nula resposta per part del govern a la resposta entregada pels companys fa mesos i la negativa disposició a autoritzar la marxa del dia d'avui. A la seu d'Udi arriben en carabineros, com dèiem, i van torturar les companyes, fins i tot una que estava embarassada. Nosaltres, en els moments de... que vam fer saber que els estaven gravant i que van cridar-nos a respectar els drets humans dels menors, però feren cas omís i continuaren en la seva pràctica abusiva van prendre a cinc menors detinguts dintre dels quals estava la companya embarassada a les quals en primera instància es van acusar de desordres lleus i després canviaran l'acusació per maltractament d'obra a carabiners, indicant així que els companys haurien copatjat els pals dels carabiners. Nosaltres gravem a començament el fi de la presa i prenem aquest vídeo en temps real perquè es sàpiga la certesa o la veritat del que va succeir i baixar el muntatge que li estan realitzant a les nostres companyes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? Me agarraba un paco, me tiró para abajo y después me pegó en el suelo, me pateó. ¿Cómo está, compadre? No, claro, mucho tiempo aquí te ¿Cómo? Me pegaron un cosas, se me fue un chorro. El carabinero me pegó. no, no, no, no, no, no, El tránsito, el tránsito. El tránsito. El tránsito. El tránsito. No. La esto es subvencionado que todos los colegios vuelvan al Estado. Allá lo Por eso lo por lo mismo, por lo mismo. Pero, no vamos. Eh, eh, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Controla tu hombre. Controla usted. tu hombre. No, pero controla usted. Controla usted. Si nosotros no hemos hecho ninguna cosa. Le pegaron aquí a la compañera. Le pegaron a la compañera. Le pegaron a la compañera. Yo lo vi, está todo grabado. Bueno, pero... yo, no te batí yo después... te, pero su Paco sí. Después, no, pero no, pues yo no yo no te ofendí. ¿Por qué me pues yo no te ofendí, yo no te ofendí. Para mí que me pateen en no te, ofensa. Sí, pero no te ofendí. Si, si, hay alguna cosa, pero si hay alguna cosa, haz la denuncia que corresponde. Mira, estás nerviosa. No, me dan Tranquilo. A ver, a ver, a ver, tú los menores. Eso es todo. Doncs sí, quan donem la benvinguda a noves persones que arriben a l'Ateneu de Popular de Ciutat, aquí estimem, uh, hem acortat aquest vídeo, El vídeo que apareixia a caos en la red, que mostrava aquestes típiques situacions de repressió de l'Estat cap a nosaltres i als companys estudiants que de qualque manera no poden sentir-se soles. No estan soles aquestes estudiants xilenes que tenen suport internacionalista des de Mallorca. Així doncs, podem donar pas a un darrer àudio que ens arriba des de Girona i que ens diu Mort a Girona, mort a Girona. I és que el manifest de la rereguàrdia en moviment amb motiu de la mort de Juan Pablo sota custòdia de la policia municipal de Girona. Pablo Torroija fou privat de la seva llibertat el 10 de juliol a Girona per un suposat intent de robatori. Després de tres hores en el calabós de la policia municipal, és trobat moribund i conduït a l'Hospital Josep Trueta. Tres dies més tard mor sol al llit de l'hospital, encara sota custòdia policial. L'autòpsia apunta una defunció per asfíxia i suposadament per suïcidi, Aquesta autòpsia presenta greus irregularitats. El cos descrit és d'un home de 76 anys d'edat. No té cicatrius, ni tatuatges, ni piercings. Juan Pablo tenia 41 anys, tatuatges, piercings i una gran cicatriu al braç. Juan Pablo anava degudament identificat. El seu mòbil va ser requisat pels agents i no hagués estat difícil contactar amb els seus pares a Argentina o amb la mare de la seva filla a Mallorca. Malgrat tot, a l'informe mèdic consta que Juan Pablo no tenia família. L'article 37 de la Convenció de Viena sobre relacions consulars obliga les autoritats corresponents a notificar al consulat del país d'origen la defunció d'una persona. Però ni la policia, ni l'hospital, ni el poder judicial no ho van fer. El que sí va fer Carles Puigdemont, alcalde de Girona, és trucar a tots els grups parlamentaris un dia abans de que la notícia sortís als diaris, demanant discreció davant d'un simple cas de suïcidi. La família no sabrà res de l'incident fins al dia 28 de juliol, dues setmanes després de la mort de Juan Pablo. La falta d'informació sobre la detenció, el fet de que els únics testimonis siguin els propis agents i les greus negligències comeses per la policia, l'hospital i el jutjat han portat a la família a sospitar que Juan Pablo pot haver estat assassinat, que el seu suïcidi pot haver estat induït o que pot haver estat torturat física o psicològicament. El cap de la Policia Municipal de Girona, Josep Palusier, escriu en un article d'opinió al diari El Punt Avui que aquestes acusacions per part de la família superen totes les línies vermelles ja que serien propis de sistemes autoritaris en què els drets humans i les llibertats públiques no hi són garantides. Sospitar que Juan Pablo ha estat víctima de maltractaments en dependències policials és raonable, considerant els casos de tortures per part dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals catalanes en els últims anys. Això és demostrable no només a les hemeroteques del nostre país, sinó a diversos informes d'organitzacions internacionals de drets humans. Enguany ja són 12 els ciutadans que han mort sota custòdia policial a l'estat espanyol, el doble que l'any passat. El 4 d'agost, i per tal d'acabar amb la polèmica que envolta el cas de Juan Pablo, la policia de Girona filtra a la premsa un vídeo que suposadament converteix en irrefutable la tesi del suïcidi de Juan Pablo, el diari de Girona i el Punt Avui expliquen com el vídeo mostra els 19 minuts que passen des de que el detingut es penja amb la seva camisa dels barrots de la porta de la sala fins que la policia entra a socorrer-lo. Tot i que ni els familiars ni els seus advocats han tingut accés a aquest vídeo, la jutgessa Gemma Garcés Cesé, del jutjat d'instrucció número 4 de Girona, determina que és prova suficient, juntament amb l'autòpsia, de la versió policial dels fets. El 2 d'agost es tanca el cas amb una rapidesa administrativa poc freqüent, tenint en compte els greus interrogants que se'n desprenen. Primer, com pot servir de prova la jutgessa un vídeo filtrat a la premsa i narrat amb tot detall als diaris, però que no ha estat posat a disposició de la família ni dels advocats? I que, segons el diari, el punt avui no documenta el moment del penjament de Juan Pablo, ja que té lloc en un punt que la càmera no ho pot captar? Segon, en el cas de que es tractés efectivament d'un suïcidi o, si més no, una voluntat per part de Juan Pablo de cridar l'atenció, de manifestar-se o de voler ser conduït a un hospital, per què els policies deixen passar 20 minuts fins a reaccionar? Tercer, com s'explica que ni la policia, ni l'hospital, ni el jutjat no avisessin a la família o al consulat argentí, tot deixant morir sol a Juan Pablo a l'hospital? Quart, com pot ser que la interlocutòria d'arxiu de la jutgessa dongui per vàlida una autòpsia que fa referència a un cos que no és el de Juan Pablo? Cinquè, com és que el jutjat d'instrucció tanca en tan poc temps un cas tan tèrbol després que la família hagi hagut d'esperar més de 15 dies per ser notificada de la seva mort? Sisè, perquè s'engega des de Girona una agressiva campanya mediàtica que fa ús d'informació confidencial amb el clar objectiu de construir un relat i un perfil interessat del difunt a base d'especulacions. Per què, en canvi, s'enalteix en varis articles el paper suposadament exemplar i heroic d'uns policies que van deixar agonitzar una persona durant 19 minuts? perquè la nostra premsa, en lloc de fer periodisme d'investigació independent, es limita a reproduir una i una altra volta la versió de les parts interessades, policia municipal i responsables polítics. CT, perquè Carles Puigdemont, alcalde de Girona de Convergència i Unió, es preocupa per trucar a tots els representants dels grups parlamentaris de la ciutat demanant discreció sobre el cas per no es molesta trucar ni al consulat ni als familiars que apareixen al mòbil requisat de Juan Pablo Finalment, com pot ser que Josep Paluser, intendent cap de la Policia Municipal de Girona, mostri tan poca humanitat com per escriure un article d'opinió a un diari amb l'únic objectiu d'enterrar una polèmica més que justificada que deixa greus incògnites? Com es pot posar damunt la taula el malestar que, segons diu, s'ha viscut des de la Policia Municipal per culpa de les falses acusacions vingudes d'Argentina? Com es poden obviar unes negligències més que demostrades mentre es parla d'heroïcitat i exemplaritat? Com es pot tenir tants pocs escrúpols en demanar a la família Torroija que es tranquil·litzi un cop hagi acabat aquest malson? El malson no ha fet més que començar, el d'una família que veu impotent com se tanca el cas sense opció a que es conegui la veritat. El malson d'una filla que no veurà mai més el seu pare i que ni tan sols el va poder visitar a l'hospital abans de morir. Però, sobretot, el malson d'una ciutat en plena deriva repressiva que alinea intendents, periodistes, jutges i alcaldes i que converteix a uns cossos policials inqüestionables en jutges i executors d'una civilitat que exclou, multa, persegueix i retira a tots aquells elements socials no desitjats. Estem davant d'una crisi de legitimitat del nostre estat de dret i d'una greu violació de les llibertats democràtiques per les que hem hagut de lluitar durant més de 40 anys de feixisme. Exigim la reobertura immediata del cas de Juan Pablo Torroija, mort sota responsabilitat de l'Estat, per tal de donar resposta a tots els interrogants que s'han apuntat. arriba eh, la info de contrainfo.cat dels deliris repressors de la Fiscalia, així diu el titular, i és que es demana un any de presó a dues detingudes del 15M. Doncs sí, el nou episodi de repressió ha sortit a la llum eh, aquests dies de eh, a ciutat. De nou l'estat treu feroçment les urpes i ataca la mateixa ciutadania que veu dia rere dia doncs sense haver comès cap acte criminal és acusada per uns fets delictius inexistents. Ara en són dos els joves que pel fet de participar en una manifestació han estat acusats per la Fiscalia a un any de presó més multes. Aquests dos al·lots van ser detinguts per la policia espanyola el passat 4 de juliol durant la manifestació en contra del desallotjament de l'acampada del 15M a Ciutat. Després de tots aquests mesos, Fa uns dies es va obrir un procés judicial i se'ls acusa de desobediència greu i resistència i d'una falta de lesions. Aquestes acusacions s'han alimentat amb mentides dels mitjans convencionals que s'han posat d'acord per criminalitzar-ne els dos joves i afirmen que un d'ells es va llançar sobre un agent amb un monopatí i que l'altre els va empènyer. Diversos testimonis personals i gràfics desmanteixen aquestes afirmacions i demostren que durant el recorregut de la manifestació no cometeran cap falta. D'altra banda, és sospitós el fet que hagin transcorregut 7 mesos des de les detencions sense cap tipus d'activitat judicial i ara, precisament ara, en un context de dura repressió cap als moviments socials, es posi en marxa aquest procés totalment absurd i injustificat. Una manifestació improvisada amb un desenllaç desagradable. El 4 de juliol passat es va convocar una concentració pels carrers de la ciutat per rebutjar el desallotjament de la plaça Islàndia, ocupada durant gairebé gairebé dos mesos com a símbol de protesta i malestar per part de nombroses persones. Unes 400 persones assistiren a l'acte i es reuniren en assemblea per decidir noves accions. La indignació creixent va fer que, de forma espontània, es realitzés una manifestació pels carrers de Palma. Les tensions amb la policia foren presents des del primer moment i varen haver algunes càrregues a la plaça Santa Eulàlia per impedir que les manifestants accedissin als carrerons del centre de la ciutat. Després d'algunes tensions, la massa de persones va decidir tornar enrere, tot i així encara es produirien algunes càrregues més. I aquestes es tornen a repetir a la plaça Islàndia on la policia ja els esperava en els de Montserrat a donar cops, borra de forma indiscriminada i els manifestants. També feren servir escopetes a home i en aquest context foren detingudes les dues persones, una a la plaça de l'Olivà i l'altra a la plaça Espanya. Sembla que la policia tenia clar que aquell dia hi havia d'haver detingudes i que aquestes dues persones joves i amb una estètica determinada no foren al cap de tot. Així mateix, durant la detenció d'un d'ells, les persones concentrades rebutjaven l'acció policial i cridaven no a la violència. Els dos detinguts passaran la nit als calabossos i quedaren en llibertat amb càrrecs de demà o rebaixa després de passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció de 7 de Pau. A contrainfo.cat podeu trobar el vídeo de la redacció d'un dels companys. Salut i força, això ha estat tot per avui de Dignitat Rebel cap a vosaltres que s'esbossa dignament. Salut i seguim. It's hard to find a place in society